لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهر زهو لفيفة الله جل شانه إدونا سيما صلوات السلام لفسنيك الله وفسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبي koji vjerujete bojite se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim druženjem sa kuranskom surom, surom Al-Kahf. Večeras je tačnije sedmo predavanje u ciklusu ovih predavanja gdje se družimo i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se koristimo s onim što spomenemo od ajeta iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadisa i sunneta njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Večeras ćemo malo zastati na 19. 20. i 21. ajetu ove kuranske sure u kojem u kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala govori sada o ovim mladićima i šta se je desilo kada su se oni probudili iz tog dubokog, iz tog velikog sna. Vidjeli smo, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori kako ih je uspavao i poslije će doći još nekoliko ajeta poslije ajetu kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori koliko su ostali. A to je 300 godina i doda još 9 godina. Međutim, sada ovdje Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje taj detalj, taj događaj kada se oni bude. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَأَلُوا بَيْنَهُمْ I kaže, mi smo i tako probudili da bi se oni međusobno pitali. لِيَتَسَأَلُوا بَيْنَهُمْ Da bi se oni međusobno pitali. Da bi se pitali šta? Da bi se pitali koliko su ostali. Jer oni kada se probudili, nisu znali da su toliko i toliko godina ostali u tom snu. Nego su pomislili da su ostali jedan dan ili samo dio jednog dana. Kažu komentatori Kur'ana da kada su ušli u pećinu, da je bilo jutro. Međutim, kada su se probudili, bio je zalazak sunca. Pa su zato pomislili da su ostali jedan cijel dan ili samo jedno, ili dio jednog dana. Kale kailu minhum kem labistum. Pa jedan od njih, od te skupine je rekao, koliko ste ostali? Oni su rekli, la bitna jomen, el ba'da jom, ostali smo dan, ili samo dio dana. Kalu rabbukum a'lamu bima la bitna. Pa su onda rekli, Allah najbolje zna koliko smo ostali. Jedni su rekli, ostali smo čita dan, drugi su rekli, ostali smo dio dana. Znači, ni pojma nisu imali da su ostali toliko, toliko godina u snu. Kalu rabbukum a'lamu bima la bitna. Allah najbolje zna koliko ste ostali. I onda kada su se probudili, bili su gladni. I onda su odlučili da jednog među, među njima da pošalju u grad da im donese hrane. Da im donese hrane. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِسْكُ مِنْ Pa su onda rekli neka jedan od vas, neka jedan od nas, ode, neka uzme nekoliko dinara, neka uzme paru što su imali sa sobom i neka nam donese hranu. بِرِسْكُ مِنْ وَلْيَتَلَطَّفُ I neka pogleda filinudur ejuha ezka ta'amen. I neka gleda koja će ljepša hrana biti. U komentaru se kaže koja je halalnija hrana. Na tome ćemo se malo zadržati. Volijete ratta i neka bude blag, to jeste neka pažljivo ide. Da ga ne bi neko primijetio, vola iša ilan nabikum ahada. I kako niko ne bi, kako niko ne bi saznao za nas da se ovdje nalazi. U jednom predanju koji se, koji spominje imam Kurtobi, A spomenuli su i drugi komentatori Kur'ana, kaže se da je nakon tog njihovog dugog, dugog sna, normalno mijenje se, vrijeme se mijenjalo. I mijenjali se vladari. I došlo je vrijeme vladara koji je vjerovu u Allah subhanahu wa ta'ala. Došlo je vrijeme vladara koji je bio bogobojazan. Znači, nakon 300 godina, i u vremenu kada se probudili, došlo je vrijeme vladara koji je bio bogobojazan. Za razliku od vladara u kojem su ušli u taj san. I taj vladar je znao, taj vladar je znao priču, kazivanje o mladićima koji su nestali. O mladićima koji su nestali i nikada nisu nađeni. Niti su nađeni živi, niti su nađeni, šta? Niti su nađeni mrtvi. Taj vladar je znao za to kazivanje. Međutim, u vrijeme tog vladara, ljudi su se bili razišli. Znači, iako su bili vjernici, povjerovali su Allah subhanahu wa ta'ala, međutim, bili su se razišli oko proživljenja oko proživljenja na sudnjem danu. Da li će proživljenje na sudnjem danu biti i tijelom i dušom ili će biti samo dušom? Normalno. Znači, proživljenje na sudnjem danu će biti kako? Biće i tijelom i dušom. Međutim, neki pravci, neke vjere smatraju, čak neki e, filozofi koji sebe pripisuju islamu, kažu da će proživljenje biti samo dušom. Međutim, u vrijeme tog vladara, ljudi, neki ljudi su počeli da govore da će proživljenje biti šta? Da će biti samo dušom. I u tom vremenu su se probudili ti mladići. Allah Đelešanu je dao da u njihovom buđenju budu dva ibreta. Ibret za njih sami, za same mladiće i ibret za stanovnike tog grada, koji su se razišli i koji su rekli proživljenje ne može da bude hilom, nego mora da bude samo dušom. Međutim, ti mladići kada su izašli, kada su išli, rekli su, neka uzme sa sobom dinara i neka kupi. I oni su uzeli ono što su imali sa sobom od para, I došli su kod jednog trgovca i ponudili su mu te pare. Međutim, taj trgovac kada je vidio te pare i kada je vidio da se taj čovjek sasvim normalno ponaša, kada nudi te pare, znači vidio je da se radi o nekom, nekoj čudnoj stvari. Jer ti novci koji su oni imali sa sobom su bili stari 300 godina. Bili su od vremena onog nepravednog vladara u čijem su vremenu zaspali kaže se, Abdullah ibn Abbas u komentaru kaže, da su to bile novci na, čijima, na kojima je bila slika tog vladara. Na kojima je bila slika tog vladara u čijem su vremenu zaspali. I kada su ponudili, ovaj trgovac je vidio da se radi o nekoj čudnoj stvari. Dolazi čovjek, znači zamisle sada u naše vrijeme da dođe čovjek u neku radiju i kaže daj mi sandvič, daj mi nekoliko pita, međutim ponudi novčanicu, zlatnu ili srebrnu koja je stara 300 godina. Znači odmah ćeš vidjeti da se radi o nekoj čudnoj stvari. Ili te vara, znači ili te vara sa tim što ti nudi, ili čovjek se s tobom zafrkava, ili, ili, ili, ili, ili neka čudna stvar. I uglavnom kada je to vidio, odma je, što bi se reklo, vlastima, ljudi koji imaju vlast, predao tog čovjeka, tog mladića, jednog od njih, koji je bio odveden, odma bio odveden tačno ispred vladara. I vladar je, kao što smo rekli, znao kazivanje o tim mladićima koji su nestali. I bio je čovjek vjernik, bio čovjek mu'min, bio čovjek musliman, povjerovao u poslanika u tom vremenu. Velik, većina mu fesira kaže da je to bilo posle vremena Isa a.s. Allah ne bi Allah je lašanu nam o tome ne govori. Međutim, kaže se da je to bilo posle Isa a.s. Znači, između Isa a.s. između Muhammeda sallallahu a.s. I onda on kada je vidio i kada je ovaj mladić vidio da su to vjernici, rekao je svoje kazivanje. Rekao je, ispričao njihov slučaj. I onda su normalno ovaj mladići odveo te ljude i ovi ljudi zajedno sa vladarom su došli u tu pećinu, došli su kod tih mladića, odnosno pronašli su te mladiće koji su im ispričali svoje kazivanje. Draga braćo, u tom njihovom buđenju, Allah Đalešanuhu je dao, da kažemo, više ibreta. Međutim, jedan ibret, jedna pouka, jedna poruka, jedna korist je bila za samje te mladiće. A druga koris je bila za stanovnike tog grada. Prvo, da ti mladići vide, da kažem, da vide svojim očima tragove Allahove subhanahu wa ta'ala moći. Tragove Allahu Đalešanuhu kudreta. A to kako Allah Đalešanuhu je u stanju da nekoga ostavi u snu 300 godina. I Allah Đalešanuhu je isto počestio stanovnike, kao što je počestio te mladiće, počestio isto stanovnike tog grada pa su svojim očima vidjeli kako je moguće da Allah Đalešanuhu proživi tijela nakon 300 godina. To jeste da tako čini sa tijelima. Da tijela ostanu 300 godina i da se ponovo vrate u život. Znači Allah Đalešanuhu je dao da vide svojim očima. Draga braćo, ovo u jednom i u drugom slučaju radi se o počasti. Tako što je Allah Đelešanu počastio ove mladiće da vidi, da vidi svojim očima, kako je, da vidi to čudo što je Allah Đelešanu sa njima učinio da su toliko ostali u snu, da su se probudili, međutim da su zdravi isti kao, znači pomislili su da su ostali u snu dan ili dio dana. To je počasno od Allaha subhanahu wa ta'ala. A isto tako, ovi ljudi, sa salnici u grad, Allah Đalšanu je počestio da nađu nekoga o čim su kazivanje znali. Da vidje kako se ti mladići probude iz sna, nakon 300. godine kao da su u tom snu bili samo jedan dan ili dio jednog dana. Draga braćo, ta stvar se u šarijatu zove U šarijatu imamo nešto što se zove jakin, objeđenje. Međutim, islamski činjaci kada govore o objeđenju, govore o dvije vrste objeđenja. Prvo je objeđenje ilm, ilmu liqin. Objeđenje koje dolazi iz znanja. A druga vrsta je ilm, ilm liqin. A druga vrsta je objeđenje koje dolazi tako što vidiš tu stvar. Vidiš svojim očima. Znači pogledajte, prvo ansar, prvo je ubiđenje koje dolazi, kako? Dolazi putem znanja. A drugo je dolazi putem pogleda. Putem da se svjedočiš tu stvar. Naprimjer, mi, na primjer, niko od nas, koliko ima gradova u svijetu, niko od nas nije bio u tom gradu. Na primjer, da kažemo sad neki grad u Americi. Nikad nismo tu bili, nismo ga vidjeli svojim očima, međutim znam, ubijeđeni smo da taj grad postoji. To se zove, kako? To se zove ilmu liqin. Ubijeđen si na osnovu znanja. Međutim, ako odeš u taj grad i vidiš ga, onda si ubijeđen u to, na osnovu čega? Na osnovu toga što si vidio. Draga braćo, kada bude sudnji dan na ahiretu, svi ljudi će biti ubijeđeni putem svog pogleda, putem viđenja. Zato što će Allah Đelšanu dati da vide i džennet, da vide i džahennem, da vide i sirat, da vide i ovo, da vide i ovo. Međutim, na dunjaluku mogu da budu ubijeđeni samo putem znanja mogu da budu ubijeđeni kako? Samo putem znanja. I to je normalno, znači, zato mi svi vjerujemo, vjerujemo u ahiret, vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u džennet, vjerujemo u džahannam, vjerujemo u sirat čupri, nismo vidjeli, međutim vjerujemo. Zbog čega ubijeđeni smo? Putem znanja koje nam je došlo. Normalno, ubijeđenje putem viđenja, putem oka, je jače od ubijeđenja putem znanja. To je da ređa iznad. I zato ponekad Allah je lešanuhu Mi vjerujemo da Allah Đelešanu u stanju sve da uradi. Mi vjerujemo da Allah Đelešanu u stanju da da čuda na ovu Međutim, Allah Đelešanu ponekad nekom čovjeku, čovjek koji je bogobojazan, čovjek koji je na posebnoj deređi kod Allah, Allah Đelešanu mu dadne da vidi svojim očima tragove Allahovog Đelešanu kudrata. Pa, na primjer, čovjek ponekad u životu bude svjedok neke čudne stvari. Allah Đelešanu mu dadne da to vidi. Znači, na primjer, kako čovjek ostane živ nakon takve i takve nesreće. Allah Đelšanu ga sačuva. Allah Đelšanu ga počesti. I vidiš svojim očima si ubijeđen kako ti Allah Đelšanu sačuva u toj, u toj stvari. I zato vidimo u Kur'anu Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. kako traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari ovu vrstu ubjeđenja. Ubjeđenje koje će doći putem oka, putem viđenja. I zato, vo ide kal Ibrahimu, rabbi arini kejfe tuhil maut. Kada Ibrahim reče gospodaru, pokaži mi kako življavaš mrtve. Allah je zašao u suri Bekar, Govorio Ibrahimu i kako je rekao Allahu subhanahu wa ta'ala, poživi mi, kako, pokaži, mi, pokaži mi kako življavaš mrtve. Zar vjeruje li Ibrahim a.s. da će Allah je zašao proživiti mrtve? Ibrahim a.s. vjeruje da će Allah je zašao proživiti. Međutim, kako bi njegovo srce bilo na toj velikoj deređi, na tom velikom stepenu ubjeđenja, traži da mu Allah je zašao pokaže. Pokaži mi Allah kako ćeš proživiti mrtve. Pa mu Allah Đelešanu kaže, Ibrahime, pa hud arbaate mina taj, uzmi četiri ptice. Uzmi četiri ptice, pa i raskomadaj. I uzmi od desi na četiri brda. Thumme da'u hunne jetina kesaja. A zatim i pozovi, i one će ti doći. Ibrahim alaih sallam uzeo, uzeo četiri ptice, raskomadao i stavio na četiri rajšta brta zovno i Allah Đelešanu i proživio i došli do Ibrahima. Allah Đelešanu kaže, evo nam tu'min. Ibrahim, za ne vjeruješ? Kale, bela, vjerujem gospoda. Da kako da vjerujem? ولكن ليطمئن قلبي međutim da se moje srce smiri da se moje srce smiri međutim draga braćo čovjek sve što više sve što više ima vjere znači sve više posjeti slast ovog ubjeđenja I zato se prenosi jednom učenjaka da je govorio, kaže, ja sam vidio i džennet i džahnem. Da je govorio, ja sam vidio i džennet i džahnem. Pa kažem, kako si vidio i džennet i džahnem? Kaže, vidio sam i očima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer kaže, može se desiti da moje oko slaže, da moje oko pogriješi, međutim to nije se desilo sa očima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje ovim mladićima ukazao to čudo. I Allah je lešanu u ljudima koje odabere. Allah subhanahu wa ta'ala ljudima koje odabere, koji su bogobojazni, Allah je lešanu im dadne da to vidi. I zato imamo nešto što se zovu kerameti. Ahli sunnat wal jamaat, to naziva keramet. Kada su pitanju poslanici, to se nazivaju muđize. Međutim, kada su pitanju ljudi koji nisu poslanici, onda se to nazivaju, onda se to naziva kako? Onda se to nazivaju kerameti. Normalno, neki ljudi pretjeruju po pitanju kerameta, pa prepisuju svako. Jake vrste kerameta, pretjeruju tim kerametima, čak sam slušao ljudi koji govore kako je bilo od kerameta tog i tog šeha da oživljava mrtve, Znači čovjek koji je bio šejih, koji je mogao da oživljava mrtve. Pa se kaže za jednoga, o tome sam kazivanju možda pričao, kažu Allah Đelešanu dao da njegova čerka umri. I kaže šejih se naljutio, kaže od, od što. Odšlo do Arša, do Allaha subhanahu wa ta'ala, na uzu billahi ta'ala kaže kako ćeš uzeti dušu moje čerke. Pa Allah Đelešanu naredio meleku smrti da uzme dušu njegove čerke i da je vrati. Znači hoće da kažu na kojoj šejih bio, da reći da Allah Đelešanu sačuva od pa takve kazivanja. Međutim, uopšte, kada je u pitanju kerameti, ahli sunnat vel džemaat, vjeruje u keramete, i Allah je lešanu i u Koranu, evo kao što vidimo, i u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači imamo nešto što se zovu, imamo nešto što se zovu kerameti. Draga braćo, kuranska kazivanja su čudo. I zato čovjek mora posebno da obrati pažnju o kazivanju, o kuranskim kazivanju. To smo nekoliko puta govorili kada smo uopšte ovako spominjali. Međutim, suhajna pogledajte. Sura Al-Kahf, jedna veoma zanimljiva sura. I zato smo vidjeli u prvom predavanju koje je bilo uvod za tumačenje sura Al-Kahf, vidjeli smo hadise u kojima nam poslanih sallallahu alaihi wa sallam govori o vrijednosti sura Al-Kahf. Pa na primjer, ko nauči određen broj ajeta sura Al-Kahf, da će ga Allah djelašanu sačuvati od dađava da će ga sačuvati od koga? Od Deđala. Deđala je šta? Deđala je najveće iskušenje koje će se pojaviti na Dunjalku. Najveće iskušenje koje će se pojaviti na Dunjalku je Deđala. Međutim, islamski učenjaci kažu da Allah je lešanu u suri Al-Kahf. Odnosno, prvo se postavlja pitanje zašto sura Al-Kahf i Deđala? Zašto, da Allah, zašto će Allah je lešanu sačuvati tvojim učenjem sure Al-Kahf od Deđala, a nećete, na primjer, sačuvati učenjem neke druge kuranske sure? Zašto baš sura Al-Kahf? Zašto, na primjer, se kaže ko bude učio tu i tu sura, Allah Đelšanu će mu dati to i to. Ko bude učio tu i tu sura, Allah Đelšanu će mu dati to i to. Međutim, ovdje se kaže čuvanje od deđala, od tog najvećeg iskušenja na zemlji koje će se pojaviti, jer ko što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da nije, bilo, da nije bio poslanik, da nije bilo poslanika. Znači od prvog do zadnjeg poslanika, a da nije svoj ummet, svoj narod upozorio na deđala. Znači da nije bilo poslanika da svoj umet nije upozorio i da svoj umetu nije spomenuo Dajjala. Znači to je najveće iskušenje. Međutim, zašto? Zašto baš sura Al-Kaf? Zašto nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko nauči uh, nekoliko ajta i sura Hajj, i sura Al-Baqare, i sura Ali Imran, Allah je lišanu će ga sačuvati u sura Al-Kaf. Draga vraću, zato što nema fitne, nema fitne na dunjalu koja je bila i koja će biti, a da Allah Đelešanu je nije spomenuo suri Al-Kahf. I zato kažu islamski učenjaci da Allah Đelešanu u suri Al-Kahf kroz kazivanja i kroz ajete spominje šest vrsta iskušenja. Šest vrsta iskušenja i da sva iskušenja koja su bila i koja će biti potpadaju pod jednu od ovih vrsti. A o tome ćemo ako bude govoriti kada završimo sa ovim kazivanjem o mladićima. To iziskuje jedno posebno predavanje. Znači Allah jalla šanuhu, Allah jalla šanuhu je u suri al spomenuo sve vrste iskušenja koja čovjeka mogu da zadese ili koja su ga zadese. Upravo suri Al-Kahf. I zato kuranska kazivanja, kao što kažu feseri, Allah jalla šanuhu nijedno kazivanje u Kur'anu nije spomenuo, a ne, da ne želi u tom kazivanju da istakne jednu stvar. A to je, da je Allah Đelešanu taj narod uzdigo il ponizio samo radi jačine ili slabosti njihovog imana. Svako kazivanje koje Allah Đelešanu u Kur'anu spominje, spominje samo radi jedne stvari, spominje radi imane. To jeste da nam pokaže da taj narod, da ga Allah Đelešanu uzdigao radi njihove vjere u Allah subhanahu wa ta'ala ili da je ponizio radi njihove, da kažemo, slabosti njihove vjere i njihove kufra u Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, subhanallah, svako ukazivanje u Kur'anu ima zbog čega dolazi tu. Jer, na primjer, vidimo, Allah je Đelešanu nam spominje ajet, odjedno dođe neko okazivanje, pa dođe drugo okazivanje, pa dođe treće okazivanje. Zbog čega upravo dođe, dolazi to okazivanje, pa onda tek drugo okazivanje. Zbog čega Allah je Đelešanu u suri Al-Kahf prvo spomenuo mladiće iz pećine, pa tek onda spomenuo, po, zadnje okazivanje spomenuo Zulharnina. Sve što nije obrnuto. Allah je Đelešanu to me dao mudrost. Allah je Đelešanu je u tome dao mudrost. I draga braćo, tu se vidi nadnaravnost Allahove Đelešanu. Jer pogledajte kako je Kur'an sačuvan. Pogledajte kako je Kur'an sačuvan. I pogledajte tu mudrost. U tom redoslijedu kur'anske ajete i kur'anske sura. Danas kršćani. Danas ćemo naći kršćane. Pazite, koji kažu za sebe da su kršćani. Koji kažu da vjeruju. Da su vjernice kršćani. Međutim, koji sami govore i sami pišu o tome kako je Biblija iskrivljena. Piše o tome kako, kako su prepisivači koji su prepisivali tekstove Biblije, kako su griješili, bilo namjerno, bili nenamjerno, kako je tu dodavano, tako da je tako da na kraju sami kažu da li je Biblija u stvari Božja riječ. Međutim, i dalje kažu da su vjernici. Međutim, oni sami danas tragaju za originalnim tekstovima Biblije i kažu gdje su originalni tekstovi Biblije. Na kojem je jeziku napisana prva verzija Biblije i tako dalje. Mi muslimani, hvala Allah, mi nemam potrebe za tim. Zato što Allah Đelešanu dao da se Kur'an sačuva. I prva stvar putem koje je Kur'an čuvan, je bio šta? Je bio hips, bilo pamćenje. I zato imamo, na primjer, da su ashabi prepisivali. Znači, Osman radijallahu ta'ala anhu je u svom vremenu ispisao nekoliko mushafa, po jednom mislenju se kaže sedam mushafa, i poslao sedam različiti centara, Islamski centar, Jedan u Kufu, jedan u Basru, jedan u Mekku, jedan u Medinu, i tako dalje. Međutim, ti mushafi nisu, kod, nisu sačuvani. Nijedan od tih mushafa koji su od vremena ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu sačuvani. Ali to ništa ne utiče na autentičnost, na ispravnost ove vjere. to što je Kur'an sačuvan. I ne samo što je sačuvan, ne kažemo, nego sve oni načini, one vjerzi učenja Kur'ana. Imamo mi one kirajete. Pa imamo na više načina da se Kur'an može učiti. Sve te verzije, sve rodoslovne verzije su sačuvan. I tečno se zna ko je pred kim učio. Sve tako do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je blagodat. I zato čovjek treba da vidi tu Allahu će lašanu blagodat što mu je dao da bude sljedbenik te Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, iz ovog kazivanja, ovdje smo se ukratko, e, da kažemo, zadržali novi majet. Osto nam je 21. ajet ove kuranske sure, gdje Allah Đalmešanuhu kaže kako ovi mladići, kada su nađeni, znači, uh, kako Allah Đelešanu, kao što smo rekli, dao da to bude korist stanovnicima tog grada. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم I mi smo dali da oni njih nađu, da nađu ove mladiće, kako bi oni znali da je Allahu obećanje istina i da je sudni dan nešto po pitanju čega nema nikakve dileme. Kada su se oni raspravljali oko toga. Međutim, kada su našli, kada su ih našli, onda su se oni međusobno razišli. Faqaru ibn alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bih. Onda su rekli, kada su i našli ovaj vladar koji je našao, rekli su, hajde da na njihovo mjesto, na ovoj plećini, da napravimo jednu građevinu. Da napravimo jednu građevinu, da to obilježimo. Da obilježimo to mjesto ovog velikog, Allahu obđel našavu čuda. Da tu napravimo neku građevinu, pa su rekli, hoćemo napraviti građevinu, ili ćemo tu napraviti da bude mesjid, da bude bogomolja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Pa oni, znači koji su imali vlast, الذين غلبوا على أمرهم, oni koji su imali vlast, su rekli, na tom mjestu ćemo napraviti mesjid. Na njihovom mjestu, gdje su oni pronađeni i gdje su oni ukopani, na tom mjestu ćemo napraviti mesjid. Allah Đelšanu samo to spominje. Niti u smislu da hvali, niti da kudi ta njihov čin to što su oni rekli da će na tom mjestu napraviti šta? Da će napraviti mjesečit. Pa ćemo se na ovoj stvari zadržati malo kasnije. Uglavnom mislim okazivanja, draga brać, možemo da uzmemo nekoliko pouka i poruka. Prva stvar, prva pouka i poruka koju možemo uzeti iz ovih ajeta, prvo je stvar vezano za uputu i zaputu. To je stvar koji sam vam dužan ono predavanje prije. Jer smo rekli kako Allah Đalešanu u 18. majetove sure kaže koga Allah uputi, on će biti upućen. A koga ostavi u zabludu, ti neš mu naći niti upućivača, niti pomagača. Zašto Allah Đalešanu taj kuranski ajet spominje baš ukazivanju ovih mladića? Traga vraći iz razloga zato što uputa ima svoje uzroke. I zabluda ima svoje uzroke. Uputa ima svoje uzroke i zabluda ima svoje uzroke. Čovjek koji bude na pravom putu, I čovjek bude na pravom putu i skrene sa pravog puta. O tome smo govorili koliko puta. To što je on skrenuo s pravog puta i otišao u zabudu, što je prije bio na namazu, što je prije bio ponizan, što je bio prije tražio namaz, bojio se Allah subhanahu wa ta'ala, za svaku stvar pitao kakav je islamski propis, a posle toga postao nemaran prema namazu, ili ostavio namaz, ili mu bilo svejedno stvari koje radi, jesu li halal ili haram, ili kakav je stav islama prema tome, i tako dalje To ga više ne interesuje. To što je čovjek postao taki, to ima svoje uzroke. To ima svoje uzroke. Ona je čovjek koji je bio navijenik. Pa postao Allah Đelešanu u putu napravi put, to također ima svoje uzroke. Međutim, ono što ovdje možemo vidjeti, jeste da vidimo u primjeru ovih mladića koliko su oni dali, koliko su oni od sebe dali za tu svoju uputu. Koliko su se žrtvovali za svoju uputu. Pa su spoznali, da kažemo, imali su jedan dio upute. Pa, je, pa su, na osnovu te, da kažemo, na osnovu onoga što su imali od znanja, potom je su postupili. Pa su napustili taj svoj narod, pa je Allah Đalšanu povećao njihovu uputu. Još im više je dao snagu i još im više počastio. I sad to, draga braćo, Allah Đalšanu nam ovdje. A govor o uputi i zabludi, je Allah mi najveći govor u ovoj vjeri. I govoriti o uputu, I govoriti o zabludi. Pogotovo za nas da govorimo o zabludi. Da Allah Đelešanu od toga sačuva. Jer kao što kaže Ummu Salame, žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, da je kane ektaru dua i nabije sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najviše je dobio ja mu kalib al kurubi thabit kalbi ala dinek. O ti koji okrađeš srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri to je bila doba koju je najviše poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio. I da Allah Đelešanu toga braća od toga sačuva. Jer čovjek ponekad može osjetiti. Ponekad čovjek može osjetiti kako više radi grijehe. A da mu nije briga na to grijeh ili mu nije grijeh. Allah Đelešanu dadne, subhanallah, od Allahove blagodati prema čovjeku je da Allah Đelešanu je dao nur na licu vjernika. Pa čovjek, pa drugi mogu prepoznati taj nur, A i čovjek može, kad sebe pogleda na ogledal, prepozna taj nur. I subhanla, čovjek musliman, nekada, čovjek musliman kada učini gre, to se prepozna na njegovom licu. To se prepozna na njegovom licu. I zato, subhanla, koliko ljudi, koliko smo ljudi vidjeli, bilo je vrijeme Allah mi, kada je na njihovom licu bio nur. Kada su, tečno se je vidio nur. Znači, ti je došlo vrijeme, nema tog nura. Allah mi, Allah je dao, da na njihovim licima vidiš grešenje. I zato se kaže, Zato se zato prenos jedan, prenos jedan od Selefa, da kaže, kaže, išli smo, znali smo ići kod Osmana, radijallahu ta'ala anu. Osmana, ashab Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, trećeg halife. Kaže, i dok idemo kod Osmana, kaže, idući putem vidimo ženu i kaže, u nju pogledamo, i u nju gledamo, i onda kaže, dođemo. Na putu, dok idemo kod Osmana, pogledamo, vidimo nešto što Allah je zabrani. Uđemo kod Osmana, sjednemo kod Osmana, Subhanallah. Osman počinje da govori. Kaže, ma balu kaumin. Kaže, šta je nekim ljudima? Kaže, pa kada su vani, zinaluče. Allah je se seču. Poslanik Ali Isanat Veselam pogled je okom nazvo zinalu. Kaže, ma balu kaumin. Iznune fil harič. Kaže, šta je, kaže ljudima? Kaže, koji su vani, zinaluče svojim pogledima. A onda kaže, ovdje kod mene dođu. Pa kaže, subhanallah, rekao sam. Zar ima objave poslije? Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer mu došla objava. Jer došla Osmana, do, došla objava Osmanu radijallahu ta'ala anhu, da sam sada pogledao haram. Pa se meni obraća. Međutim ne, Allah Đelešanu je dao nur. Allah Đelešanu je vjerniku dao nur na njegovom licu. Nije se promijenilo ništa fizonomija, fizonomija njegovog lica. Nije uradio ovo, nije uradio, međutim ima nur. I zato čovjek kada taki postani Allah Đelšanu dodije da se promijeni njegovo lice. Međutim, Allah najbolje zna, to je blagodat opet prema tom čovjeku. Da može kad vidi svoje lice da kaže, Allah, mi lice mi se je promijenilo. Nisam še ko što sam nekad bio. Treba se pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. Treba ostaviti ona djela koja činim. Jer Allah Đelšanu je dao da tre, tregovi moji grijeha da se vide na, nečije, na nešto, na nečemu što je najčasnije kod čovjeka. Kse Allah Đelšanu najviše počastio, to je šta? To je lice. I zato, draga vraću, govor o uputi je zavod, je govor velik. Znači, čovjek ne smije ni u kom slučaju da to malo važi. Jer čovjek to ne primijeti kod sebe. Teško da primijeti kod sebe, međutim, lahko primjećiva kod drugi. I zato vidiš čovjeka, subhanma, bilo vrijeme, za svaku stvar pita šta je propis islama tu, smijemo to uraditi, smijemo, ne smijemo, smijemo li, ne smijemo, smijemo li, ne smijemo, smijemo. To što prima, vidiš to, laj bali što kaže Arab, nije ga briga. Uradio, ne uradio, sada se skroz promijenile, Promijenili se sada skroz pogledi. Promijenili se sada terezije, vage. Nije sada bitno što kaže Islam, što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Sada je što kažu ljudi, što mi kaže raja, kakav ću biti u tim krugojima, kakav ću biti u tim krugojima. Međutim, ko što čovjek primiče to kod drugi, neka obrati pašnje na sebe. I zato uvijek čovjek treba da traži savjet. Zato ima svoju braću, ima svoje prijatelje od koji traži savjet. I zato kažem, uvijek uzme ga i kaže imaš da nam posavjet posavjetuj, posavjetuj, posavjetuj, posavjetuj. To je bratstvo. Nije bratstvo da se ljudi samo druže, da se smiju, da se igraju, da se šale, da ovo, a da jedno druge ne traže savjete. Nego prijateljstvo i bratstvo je nešto gdje se traži savjet, gdje se međusobno savjeti. Glavno, da ga vraću uputa, mislavno da je velika stvar. I zato Allah Đelešanu je dao ovdje da vidimo da čovjek treba, da čovjek ako postupi po onom znanju, kojima Allah Đelšanu dao, Allah Đelšanu će povećati njegovu putu. Allah Đelšanu će povećati njegovu spoznaju. Allah Đelšanu će dati da njegovo srce bude smirenije. Da više bude na uputi. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da bude tako. Draga braću, druga stvar koju vidim u ovom kazivanju jeste govor o halal i haram ishrani, odnosno na faki. U ovom kazivanju se kaže da su oni rekli kada su poslali onog jednog mađunika, rekli su, fel jel nadur, ejuha eskja ta'ama, neka ide, neka uzme srebrenjake, neka uzme one novce, kaže, neka ide, neka nakupi nešto. Ali, šta? Fel jel nadur, ejuha eskja ta'ama. Neka pogleda koja je hrana ljepša. Eskja. Međutim, Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, je od izraz eskja protumačio ahalluha zabijahten protumačio, neka uzme u obzir i neka nam nađe hranu koja je halal. Neka gleda koja je halalnija hrana. Neka ide, neka nam kupi, ali što nam donese, neka to bude halal. Subhanallah, pogledajte, zbog čega je to rekao? Zato što narod koji su ostavili su bili nevjernički narod. I klali su meso, klali su životinje u ime nekog drugog, a ne u ime Allah subhanahu wa ta'ala. I ako je bilo neko da vjeruje, to je radio u tajnosti. Međutim, osnova je bilo da su ti ljudi klali u nečije drugo, a ne u Allahu ime. Zatim da je bilo otimačine, da je bilo ovoga, da je bilo ovoga. I zato što je to toliko prošireno u toj sredini, rekao je neka obrati pažnju, neka nam donese halal haram. Subhanallah. Pogledajte ovo. Čovjek možda u nekim, slušajući neke ajete, neke naredne, neke zabrane, u kojima Allah Đalašanu govori ne jedite ono prilikom čije klanja nije spomenuto Allahu ime, ne jedite ovo, jedite ovo. Možda neće osjetiti važnost te stvari, kao što će, kao što će vidjeti to u ovom kazivanju. Pogledajte, subhanu, ovdje mladići pobjegli. Pobjegli od čitavog naroda. Taj narod traži, vladari traži, ako i nađe, može da ih ubije, jer su, hajdu pa se kaže, innam i allahru alikum, jer džumukum, Jer onda kada su išli, kada su rekli, idi, donesi nam hranu, rekli su, innam i jadharu alejkum. Ako nas nađu, ako vas nađu, jer džumukum, on će vas kamenovati. Au ju idukum fi milletim, ili će vas vratiti u onu staru vjeru, u alam tuflehu i da ne obedaju nikada nećete uspjeti. Znači, tolik, takva je bila situacija. Međutim, opet u svemu tome, vode računa o jednoj stvari. Vode računa o halal ishani. I kažu, donesi nam, a nemoj da bude haram. Znači, zamislite, pobjegli u pećinu, sklonili se od vladara, od naroda, koji ako i nađe, ubiće i kamenova će i... Međutim, opet kažu, idi, to ne sam hrana, ali neka ta hrana bude hala, subhanallah. Pogledajte, čim je to imane. Te nas ljudi, kada braću prvo, nije, nije haram samo svinsko meso. Znači, ima više vrste hrane koja je haram. Nije haram samo meso koje je šta? Koje je svinsko. Haram je također meso prilikom čije klanje nije spomenuta bismila. Haram je također hrana koja je zaklana, odnosno koja je ubijena, nije zaklana. Međutim, danas većina ljudi ne obraćaju pažnju na tu bismilu. Ne vode računa o tome kako kod i tako dalje. I to je da Allah Đelešanu sačuva stvar koja je mnogo raširena. I zato danas imamo ljudi koji ono kada mu kažeš je halal meso, sad im se smijava. Znači ću je halal haram, kaže pa subhala nije, nije krmetina dakle nije krmetina. Međutim, Allah je lišanu ne zabranio krmetinu. Ali isto je tako zabranio janjetinu. Ako prilikom klanjate janjetine, nije spomenuta bismila. I to je kod Allah subhanahu wa ta'ala isto. Allah Đelešanu je u istom kuranskom ajetu zabranio i krmetinu i zabranio meso, prilikom čije klanje nije spomenuta bismila. I sad, draga braća, to je stvar koju će treba da vodi računa. Znači, halal haram ishrana je nešto o čemu čovjek podije račun. Ne samo to, nego čovjek kako da zaradi halal obskrbu. Znači para koja mi dolazi, sa kojom ću kupiti, jer ako sa haram parom kupim hranu, to je također problem. I zato čovjek podije računa o svojoj zaradi. Je li mi zarada halal? Nije mi zarada. Danas ljudi kada počnu pitati, da li mi halal da radim ovo, da li mi halal da radim ovo, ne, neki ljudi se počne smijavati. Znači, čuj pita, radi, kaže, bitno je da radiš, a šta radiš nije bitno, ne čovjek također mora da bude računa o njegovu hranu, da li je to halal ili haram. Da li je to halal ili haram. I zato pogledajte, subhanallah. Hadisma Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, imamo više hadisa koji govore o važnosti te ishrane. O važnosti toga što čovjek jede. I zato kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji zabilježi imam Ahmed, u svom ustanu Lebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, Kaže, kullu lahmin nebete min suhtin fe naru aula bihi. Kaže, svako meso, misli se svako tijelo, svako meso čovječije, svako tijelo, koje nebete, koje naraste, odnosno koje se bude hranilo haramom, fe naru aula bihi. Njemu je najpreća džahannamska vatra. Znači, hadis da bilo žima Mahmedu Musnadu, od Abu Bakra radijallahu da l'anhu, šeha Albani, rahmetullahi alaihi, kaže da hadis je radostaj. Kaže, svako meso, znači koje naraste, odnosno koje se bude izdržavalo sa haram i s hranom, men suhtin, fanaru avla bihi, džihannamska vatra, mu je najpreća. Znači najpreća, kaže poslani, najpreće je da to tijelo dotiče džihannamska vatra, suhana, pogledajte izraza poslanike sallallahu alaihi sallam, najpreće mu je šta? Najpreće mu je džihannam. Znači toliko poslanik sallallahu alaihi sallam hoće da ukaže na bitnost te, na bitnost te ishrane. I sve to, draga braću, čovjek mora da vodi račun na toj stvari. A pogledajte ovdje te mladiće imate. A te nas koji, koji da nas od nas u takvom stanju, da je poput ovih mladića, da je u strahu, da je u napetosti, u smislu da se boji za sebe, boji se za svoj život, danas nismo. Danas go, Allah, hvala Allahu, jer lašanu si sigurni. Danas, hvala Allahu, subhanahu wa ta'ala, si živimo u sigurnosti. Danas, hvala Allahu, jer lašanu, imamo, živimo, a imamo. Možda ne imamo puno, ali imamo. Što kaže jedan, kaže, još nismo vidjeli ljude kako idu u Mekinje. Niste vidjeli, znači, ne, I rat je bio, pa Allah Đelešanu dao da imamo obskrbu. I rat je bio, pa Allah Đelešanu dao. Niko nije uzmo Mekinje miješao i, pa još, osim možda negdje u neke sredinama gdje je baš bio glad. Ali danas nećeš naći ljude da idu, da beru lišće, da jedu lišće, da pasu travu, da rade ovo. Znači svak većinom ima za kafe, svak ima za nekog svog luksuza i tako dalje. Znači, hvala Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu je dao da imam. Međutim, budimo li računa Znači pogledajte kako Allah Đelešanu nam kroz ovo okazivanje ovoj stvari govori. Znači zar čovjek u toj sigurnosti nije preči da vodi računa o toj stvari. Da vodi računa šta jede, gdje jede, gdje sjedi, kako se ponaša i tako dalje. Znači ako su ovi mladići u tom strahu vodili računa o tome i vodili o svojoj vjeri, onda je čovjek danas preči. Također ovdje uzmamo pouku i poruku, draga braća, to je da proživljenje na sudnjem danu. Znači ovo je samo jedan išare. Allah Đelešanu ovdje ne govori direktno, ne govori indirektno. Da će proživljenje na sudnjem danu biti i, ti, i tijelom i dušom. Da će biti i tijelom i dušom. Znači kao što nas je Allah Đelešanu dao, da na ovom dunjalu ko budem ovakvi kakvi jesmo i sa tijelom i sa dušom, Allah Đelešanu će nas isto tako proživjeti. Znači isto tako Allah Đelešanu će nas proživjeti na sudnjem danu. Međutim to, ako Bog da, inša tala, kada napravit ćemo jedan uh, da kažemo, e, jedna, jedan lanac predavanja o ahiretu. Jer dosta, se, e, dosta je dosta bilo pitanja i dosta je bilo traženje da govorimo o stvarima ahireta. Pa ćemo ako da, obećajem vam da ćemo napraviti e, jednu seriju, jedan serijal predavanja u kojima ćemo govoriti o ahiretu. Znači, onom trenutku kada duša napusti čovjekovo tijelo, pa sve do trenutka ulaska u džennet i džahnem kako nam je to došlo u Koranu, i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, ovdje imamo još jednu stvar. Da obratimo pažnju na nju. A to je ovdje kada smo rekli kako su ovi mladići vodili računa ovo svoje halal ishrani. Znači, ovdje vidimo kako su također vodili računa da ostanu na tom svom ubjeđenju. Na to svojoj vjeri. Jer pogledajte ovaj kada izlazio. Šta su rekli? Sinnahum i jedlharu alaikum. Oni ako vas nađu, jer džubuku. Oni će vas kamenovati. Oni će vas šta? Kamenovat. Au ju'idukum fi milletihim. Ili će vas vratiti na njihovu vjeru. Ili će vas prisiliti da se vratite na njihovu vjeru. Volen tuflehu idan abeda. A onda nikada nećete uspjeti. Što znači nikada nećete uspjeti niti na dunjaluku, niti na heretu. Ovdje komentatori Kur'ana uzmeo jednu pouku. A to je da kažu da se ovdje uzima iz ovog kuranskog ajeta dokaz da je olakšica, pazite ovo, obratite dobro pažnje na ovu stvar, olakšica, odnosno ruksa, da čovjek može da izgovori riječi kufra ako je prisiljen pod prisilom. Na primjer, ako dođe neko i kaže ti ubiću te, ili reci to i to. Na primjer, zanijeće Allah subhanahu wa ta'ala, ako ne zanijećeš, ja ću to biti. Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno. Znači, ako čovjek u prisili, znači u prisili, izgovori riječi kufra, a njegovo srce ostane u imanu, komu je dozvoljeno. I sad tim neće čovjek otići u kufr da Allah Đelešanu sačuva. Nego će Allah Đelešanu mu je dao lakšicu. Znači ako ostane pri tome i kaže ne, neću zanijekati Allah, vjerujem Allah subhanahu wa ta'ala pa ga ubije, alhamdulillah, zato će biti nagrađen. Zato će biti nagrađen, zbog čega? Zato što je to postojan svoj vjer. Međutim, ima olakšicu. Da ako tjedne da izgovori riječi kufra, da izgovori. Kao što su to rekli, izgovorili neki ashabi. فالله جل شانه objavio ajet u suri Nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman osim ko bude osim ko bude šta ukrihe znači ko bude natjeran a njegovo srce ostane uvjereno međutim iz ovog kuranskog ajeta u suri Al-Kahf se izlači pouka da je to nešto što je od specifičnosti samo ummeta poslanika sallallahu alaihi wasallam jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže tajawaza an ummeti mom ummetu je oprošteno greška, zaborav i ono na što su prisiljeni. Isto ga se izlači pouka da drugim narodima, da prijašnjim poslanicima i sljedbenicima prijašnjih poslanika da to nije bilo dozvoljeno. Nego da su morali da ostanu da su morali da ostanu na svojoj vjeri. Znači nisu smjeli da reknu riječi kufra. Jer vidi se ovdje, jer kaže, oni će vas kamenovati ili će vas vratiti u vjeru. Kako će vas, to jeste, prisilit će vas da izgovorite riječi kufra, pa ako izgovorite, onda nećete uspjeti ništa na dunjaluku, niti na ahiretu. Međutim, ovom umetu je to dopušteno. Znači, od odlika, od specifičnosti ovog umeta, da u prisili mogu da reknu riječi kufra, a da će u tom trenutku ostati muslimani. Međutim, pogledajte, oni kažu, وَلَمْ تُفْلِحُوا إِذَا نَبَدَا Tada nećete uspjeti. Ako to, ako se vratite u tu vjeru, onda nikada nećete uspjeti. Nećete uspjeti niti na dunjalku, niti na ahiratu. Čak da vraću pogledajte, opet u toj situaciji ljudi vode računa o svojoj vjeri. Subhanallah, kakvi je stvari bilo kod priješnjih poslanika i kakvi iskušenja bilo sa priješnjim narodima. Toliko da je jedne prilike da su došli ashabi, ko što je zabilja živan Buhari u svom sahihu, Imam Abu Dawud u svom sunan od Habbaba ibn Arta, radijallahu ta'ala anhu, da su jedne prilike došli ashabi Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa mutawassidun burdatan fi zilli al-Ka'be. Kaže, jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio pored Ka'be, odmaruo se u hladu Ka'be. Znači ono, kako sunce bude, hlada, Kaba napravi hlad. I poslanik je svoj grtač uzeo i napravio toga jastuk. I tako se odmarao. I Dok se poslani sallallahu alaihi wa sallam odmarao, došlo je nekoliko ashaba i rekli su, ja Rasul Allah, o Allahu poslaniće, ala testansiru lana, ala tada'u Allah lana, o Allahu poslaniće, u smislu da kukaju, da jedikuju, o Allahu poslaniće, traži za nas pomoć, o Allahu poslaniće, moli Allah Đalešanu da nam pomogne. Međutim, u stanju, ono što bi rekli, znači, kao malu stanju očaja. Pa je subhanallah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, usto, a njegovo lice, lice se je zacemenilo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je usto, a lice mu se zacrvenilo. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam lice mu se ne bi zacrvenilo osim u srđbu. Znači, ono zem, znači čovjek kod srđbe, lice se zacrvenilo. Kad su takvom, u takvom stanju došli poslaniku alaihi salatu wa sallam i kažu malahu poslaniće, dok neće više ovako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se nadutio. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad kane men qablakum, bilo je prije vas, to jeste od sljedbenika, priješnjih poslanika, kaže, bilo je takvi iskušenja, da bi čovjek, vjernik, bio doveden, fa juhfaru lahu fil ard. Pa da, mu bil, da bi u zemlji mu bila iskopana rupa. Pa da bi bio posađen u tu rupu. Kaže, fa ju'ta bil min šari. Pa bi kaže, onda bila donešena pila. Fa iđa'lu ala ra'sihi. Pa mi kaže, bila bila stavljena iznad glave, tečno iznad glave, iznad glave. Fa iđa'lu ala ra'si, fa iđa'lu firqatajni. Pa bi kaže, bila stavljena na njegovu glavu i kaže, tako bi raspolovili čovjeka. Priješnjim narodima. Znači pogledaj šta kaže poslanik Ali Salatu. Prvo bio zakopan. Bio bi zakopan u zemlju do glave, pa mu onda bili kaže donijeli pilu, pa bi ga kaže prepolovili na pola. Pa kaže poslanik Ali Salatu Wasalam, وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Kaže to ga ne bi kaže odvratilo od njegove vjere. Pogledajte kako je bilo. A vi sada požurivate. Kaže, وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Kaže, وَيُمْشَتُ بِيَمْشَاتِ الْحَدِيدِ Pa bi kaže bilo donešeno nešto poput češlja ili grabalja od željeza. Pa bi kaže tako bilo rastavljeno njegovo meso od njegove kosti. Kaže, وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَلَى دِينِهِ Kaže, ni toga kaže ne bi odvratilo od njegove vjere. Pa onda kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Wallahi, kaže tako mi Allah, la yutimanna Allahu hada al-amr. Kaže tako mi Allah, Allah Đelšanu će dati da čovjek jaše od San'a, to je grad u Jemenu, glavni grad Jemena, od San'a do Hadr Mauta. Također grad u Jemenu, kaže da putuje San'a do Hadr Mauta, a da se boji nikoga osim Allah. Da čovjek putuje sam, a da se ne boji nikoga osim Allah. I da se boji samo vuka za svoje ovce. Znači tako će Allah Đelšanu dati sigurnost da dođe nakon ove nesigurnosti sada. Ali kaže poslanik alaihi salatu wasalam, وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ Ali kaže vi žurite. Ali vi žurite. Kada će Allahova pomoć? Kada će Allahova pomoć? Kada će Allah? Ljudi subhana uđu u islam. Ljudi uđu u islam i misle da Znači, samo što će biti da će biti rahatluk. Normalno, ono je rahatluk. Čovjek u svojoj duši osjeća rahatluk. I ono je vaza rahatluk, da je ne znam kako ono je rahatluk. Međutim, iskušenje, draga braća, uvijek mora biti. Od Allahovog Đelešanuhu je sunnata da nevjernici ne vole muslimane. Od Allahovog Đelešanuhu sunnata je da nevjernici ne vole muslimane, da ne vole mu'mine, nego da ih mrze. da hoće da ih istrijebe. Da mrze poslanike Da mrze sljedbenike poslanika. I zato pogledajte što nam Allah Đelešanuhu govori. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ Ardina. I kaže oni koji ne vje, koji nisu vjerovali, oni su govorili svojim poslanicima, kaže istira ćemo vas odavde. Ja šuajbu la nuhriđenneke. O Šuaib, govorili su, istira ćemo ti iz ove naše zemlje. Vala je zalu ladina kefar. I oni koji ne vjeruju. La yazalu alladhina kafaru qatilun oni koji ne vjeruju on će vas stalno će se boriti protiv vas sve dok se ne vratite sve dok se ne vratite kufr sve dok ne odete u kufr pa nam Allah dželle šanu navodi primjer u suri Yasin čovjeka koji je došao i rekao ljudi vjerujte u poslanika pa su ga ubili pa nam Allah dželle šanu navodi ovo u ovoj suri primjer čovjeka koji su ubili pa nam Allah dželle šanu navodi primjer poslanika koji su ubijeni govori o poslanicima koji su ubijeni radi čega radi vjere i zato danas hoće neko da bude sljedbenik poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je pečat svih poslanika i da mu Amerika ili Engleska ili Zapad kažu, mašala, ti si dobar musliman, samo taki ostani. Mi samo takve muslimane hoćemo. Da mu društvo kome je kibla kufr, kome je kibla države i zemlje kufra, koji su pretvodnici u kufra, da mu jedno takvo društvo kaže, mašala, na tome ostani, ti si dobar da mu ljudi koji je tito odgajio i zadojio svojim mlijekom i, i dojili titno mlijeko 14 godina, da mu ti ljudi kažu, mašala, ti si dobar, samo ostan tato, da ga braći, to ne može. To prekrižite u svojim glavama. Da čovjek bude musliman, da čovjek bude mu'min, a da mu ljudi oko njega klapću mašala, ostani taki, da čovjek bude na sumnetu poslanika, alihi salatu wasalam, da mu ljudi kažu, ne može to da bude. Čovjek mora da bude na iskušenju. Onaj ko nema iskušenja, neka zna da nešto nije neka neš, da nešto nije u redu sa njim. Znači ili, ili ima faka, ili nema iskrenosti, ili nema sidka, ili... Ne uzbila, ne da čovjek traži probleme sa drugima. Da mađer samo sačuva. Čovjek ne smije tražiti probleme sa drugima. Čovjek treba se blago ponašati. Blago, lijepo pozivati. Ako neko prema tebi grubo, ti prema njemu blago. To me nas uči kura, to me nas uči poslanik sallallahu sallam. Ali Allahu je sunnet da ljudi koji su od vjere, da su oni iskušani da ljudi koji su odvjeruje da su oni iskušani, da su oni pretjerani, da su oni pretjeruju. I zato poslanik alihi salatu wasalam, kad je odšao kod vera Varaka ibn Aufala, čitali ste u siri poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je bio na vjer istine, koji je bio na vjer Ibrahima, pa mi je rekao, ono što se dešava. Jer poslanik, poslanik sallallahu alaihi wasallam, prvi susreti sa Melekom Džibrilom su ga prepali. Toliko su ga prepali da se kaže ono predaje da je tijelo da se baci sa brda onda ga Hatidža odvela kod Baraka ibn Aufa. Je tako? I šta mu je on rekao? Šta mu je rekao? Kaže, da sam Bog do mlad. Da mogu da te slijedim kad te tvoj narod bude isterivo. Da Bog do mogu da budem s tobom. I da pokažem svoju snagu i svoju muškost pa da te branim kada te narod bude isterivo. Pa kaže poslanik, on se, evo mu hrđu. Kaže poslanik, sad će me istirati. Pa kaže mu, niko nije došao, no sad će mi stiju došao da ga njegov narod ne istirao. Niko nije došao sa čim ste došao, ga njegov narod nije istiro. To je sunnet. Allahu dželle lešanu. I zato pogledajte učenjake. Pogledajte iskrene, pogledajte na kakvim su iskušenjima bili. Davali su svoje živote. I zato, draga braćo, u tom smislu, nama naša vjera garantuje, garantuje rahatluk. I čovjek da ne znam gdje bude, on je u rahatluku. I zato šeho l'Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi alejhi, pogledajte šta su sa njim radili, koji je bio toliko vremena preo u zatvoreni i govorio, moj džennet se nalazi u mojim prsima gdje god da krenem, znači meni je rahatluk. Džihad, u zatvoru, u zatvoru se osamim, ibadetim, spominjem Allah subhanahu wa ta'ala, znači ja sam ibadetu. Znači moj džennet je moj prsma. Moj džennet je u mojim prsma, to je rahatluk. Međutim, s druge strane, vjernik uvijek na iskušenju, na iskušenju, na iskušenju, na iskušenju. Da ga braćo, nema rahatluka. I zato ne treba čovjek da misli da će se prihvatio vjere istine, da će uvijek biti na tom rahatluku na kojem čovjek nekad pomisli. I zato dolazi ono, znači shodno tom ubjeđenju, shodno tom ubjeđenju, dolazi ono da čovjek dođe u taj neki očaj, pa da kaže dok će više ovako, dok će više ovako, do, dok će više ovako, čitav život će ti tako biti. Čitav život će ti tako biti sve dok ne uđeš u džernet. Znači ako kažeš dok će biti bela i iskušenja, znači Allah Đelešanu ti kaže da će to biti čitav život. Sve dok ne uđeš. Međutim, kako će se čovjek nositi sa tim iskušenjima, to je druga stvar. I zato čovjek musliman kaže ta iskušenja su normalna. I sve što mu se desi normalno. Znači dođu nekada tako i tako u normalno. Znači isto kad mu neko nazove salam alejk, ovaj drugi kaže tako, normalno. Znači vjernik zna da su to normalne pojave za jednog vjernika od strane nevjernika, od strane munafika, od strane ovoga, od strane ovoga, od strane ovoga i tako dalje. On zna i to je normalno. Pa Međutim, normalno, čovjek kao insan, čovjek kao ono insan, da kažemo, koji je po svojoj prirodi stvoren slab, ponekad zapadne, da kažemo, u takvu situaciju. Zapadne u to. Međutim, radi svoje, kažemo, radi svog insanijeta, radi svoje slabosti. Međutim, tu je Kur'an, tu je sunnet poslanika, alaihi salatu salam, da se sa tim učesti i da se vrati na ono realno stanje, da se vrati na činjenice. Molimo Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas se smili i da nam oprosti, pa ako Bog da sljedeće subote nastavljamo dalje da govorimo o ovom kazivanju, jer se približilo vrijeme jacije i poukama i porukama koji su nam još ostali, još nam ostali nekoliko pouka i poruka da izvučemo iz ova tri ajeta kojima smo večeras, e, da kažemo na kojima smo se večeras zadržali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smili, da nam oprosti. Aqulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum